Bildozeko orok bat enpresa bere patentzat famatuik badae, eh? Azken urtetan hanitz dibertsifikatu edo bere aibideak hanitz aniztu dutu. Hola, pateaz gain beste dosena bat mozkin txaltzen ditu. Izan haragi, kuntserba, haintzintik prestatutako adelioa la beste. Dibertsifikatzeaz gain be txaltze emiae eh, zabaldu du. Philippe Parel enpresa buia. Il y a deux choses, c'est que commercialement, bon, on travaille, on élargit notre zone... Euh, Ensuite, euh, on développe aussi euh, des produits, euh, de nouvelles gammes de produits, on diversifie nos produits, donc ça augmente nos, parts de marché. Hola, saltzapenak doblatu ditu, guai kasik lau milio eurotat heltzez. Mila bedeatzun eta lautan hogeita mabostian, bost langile bazien, guai hogeita bitia, eta jaikin berriaikin batin, beste bizpahiu gehitukotia. Bestalde jaikin hortan, milun bat eta berriun mila euro inbertituko dutie. Bena makina berrie iosiko die. Lehiakor izaiten jarraikitzeko sedez. Philippe Parel. Dans une période où aujourd'hui euh, le marché est tiré vers le bas, où les marges sont grignotées euh, en permanence, euh, bon, c'est par l'investissement et l'amélioration de, l'outil de production et de l'organisation qu'on peut rester compétitif et c'est ce qu'on essaye de faire.